سيما الشيخ الرحيلي حفظه الله ووفقه أيها الإخوة أيها الفضلاء أيني ندوم أيني وبورا نجتمع في هذه ليلة الجمعة تنقصنيكا كتقوسكه أسيكوا كوامكيا الجمعة أصلي هي رسالة محاضرة اليوفانيا شيخي حفظه الله تعالى allati as'alu Allah usiku ambao ninamuomba Allah azza wa jalla ayubarikaha au bariki wa yubarika man fiha au bariki waliomo ndani yake katika waislamu wa an yubarika ma naquluhu fiha ayabariki tutakayoyasema katika usiku huu najtamiu tumekusanyika ala amrin dhi sha'nin adhim katika jambo lenye shani kubwa kabisa wa kaifa la yakunu kadhalika na vipi jambo hilo lisiwe hivyo kwamba ni jambo kubwa lenye shani adhim wa huwa yataallaqu bil usra ilhali jambo lenyewe lina mafungamano makubwa kabisa na al usra familia allati hiya min al mujtama familia ni sehemu katika jamii bimanzilati alqalbi min aljasad familia katika jamii ina nafasi ya moyo katika kiwiliwili fakama anna alqalba basi kama vile ambavyo moyo idha salaha unapotengemaa salaha sairu ljasadi kutengamaa mwili wote wa idha fasada na unapofisidika moyo, fasada sairul jasadi, hufisidika kiwiliwili kizima, kama ilivyokuja hadithi aliyopokea alimamu al-Bukhari na Muslim, ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha aljasadu kullu wa idha fasadat fasada aljasadu kullu ala wa hiya alqalb. Anakusudia ah, hadithi hii fakadhalika al-usra basi vivyo hivyo familia idha salahat zitakapotengemaa familia huyu imetengemaa na familia yule imetengemaa na familia yule imetengemaa salaha sairul baladi hutengemaa mji wote familia mzee fulani alhamdulillah na familia mzee fulani kwa maana familia ya mtaa wetu huu mtaa wetu huu familia zao zimetengemaa na mtaa wa pili nao zimetengemaa na mtaa mwingine nao eh, hatimaye tunasema familia ni eh, jamii ya wanakijiji chetu hiki eh, ambacho kina familia familia kimetengemaa kwa kutengemaa kwa familia zao. Wa idha fasada fasada sairu albaladi, kadhalika ikifisidika familia basi umefisidika mji wote wa kaifa la yakunu almawdu'u fi alghayati al'uzma min alahammiya na itawezekanaje yasiwe maudhui yetu haya fi alghayati al'uzma yapo katika kilele cha juu kabisa min alahamiyati katika mti wa umuhimu Itawezekanaje maudhui hii isiwe na daraja hilo, kwamba ni maudhui yenye umuhimu iliyofika kwenye kilele cha mti wa umuhimu. Wa huwa yataallaqu biistiqrari linsan, ilhali maudhui yetu hii inafungamana na suala la kutulizana kwa binadamu. Walinsanu, na mtu idha staqarra qalbuhu utakapotulizana moyo wake, wastaqarrat hayatuhu, na yakatulizana yale maisha yake, istaqamat ibadatuhu, zitakuwa katika hali nzuri na njia ya sawasawa ibada zake. Fakhashaa fi salatihi, atakuwa na unyenyekevu katika swala zake, kwa maana atanyenyekea katika swala zake ana utulivu wa moyo, wanashita lisiyamihi, na atakuwa na uchangamfu eh, katika hali ya kuiendea funga yake, atakuwa ana nashati. Anaye mtu wa kumwandalia daku, anaye mtu wa kumwandalia futari, anaye mtu wa kumwandalia mavazi yake, kumnyoshea, anaye mtu almuhim, atapatwa na uchangamfu wa kuliendea يملاك العبادة صوم وأضاعت له طرق عباداته نجيزاك زي عبادة زيتا موانغزية وموانغازة كيف لا يكون الموضوع جديرا يتوزك ناجي موضيها يسيوي حقي بأن يتكلم فيه طلاب العلم آه موضيها يكاكس حقي يكاكس طلاب العلم يتوزك ناجي جنبه طلاب العلم maduat shekhe wanafunzi wanaojishughulisha na ilmu kwa nini hawa wasiizungumzie mada kama hii na maudhui kama hii wa huwa yahummu zawja wa zawjata ilhali maudhui hii naam inamlenga inamkusudia eh, mume na mke washaba washaba na kijana wa kiume na kijana wa kike walibna walbint, kijana na binti. Yahumu almutazawijina, inawalenga maudhui hii almutazawijin, wale wanaooa, walmuqbilina ala zawaj, wale ambao wanaliendea jambo la ndoa. Kwa nini siwe na umuhimu hii maudhui? Fahuwa biikhtisar yahumu almujtamaa jamian, anasema kwa mukhtasar hii maudhui yahumu almujtamaa jamian, inawalenga ah, wanajamii wote kwa pamoja. Wajaa taqriruhu fi kitabi rabbina, na taqriri ya maudhui hii na ubainifu wake umekuja katika kitabu cha Mola wetu wa sunnati nabiyina, na sunna za mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Inna dinana alislami dinu rahmatin lilalamin, hakika dini yetu ya Kiislamu ni dini ya rahma kwa walimwengu wote. Dinu khairin, ni dini ya kheri. Wa saadatin, ni dini ya maisha mazuri. Wa falahin, ni dini ya ufaulu. Wa salahin, ni dini ya uzuri na mtengamano ikawa inaleta ile hali ya jamii kutengemaa jaa imekuja hii dini ya Kiislamu bima yanfa'u an fi dunya wal akhirah kwa yale yote ambayo yatawapa watu manufaa manfaa ya kidini eh, ya, ya, ya kidunia na manufaa ya kiakhira dini yetu ya Kiislamu imekuja katika hali hii inawanufaisha watu katika dunia yao na akhira yao, fi kulli zamanin wa makan, katika kila zama na kila eneo. La saadata lilbashariya, eh, albashariya, walimwengu watu hawatokuwa na maisha mazuri illa bidini khairi lbariya, isipokuwa kwa msaada wa dini aliyokuja nayo eh, khairi lbariya mbora wa viumbe ambaye ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana akasema bidini Muhammadin, hawapati basharia kwa maana watu na maisha yaliyokuwa mazuri ila kwa dini ya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kinyume na dini nyingine hakuna saada kwa basharia. Angalia manasara mathalan, manasara katika masharia yao magumu ni kwamba mtu anapokuwa amekorofishana na mke wake hakuna kuachana, kwa kuwa yule mke ni nyororo amefungwa nayo kwenye shingo yake mpaka afe. Huyo ni mke wako, wataka hutaki. Lakini kwenye Uislamu hakuna jambo hilo. Amekukera, anafanya mambo yasiyofaa, mambo yasiyoridhi, anakiuka maadili, ah, hataki kufanya ibada huambiwi kwamba huyo ndio wako huyo wa milele. Aa, kuna njia umewekewa na sharia ya dini ya Kiislamu. Fanya hivi kwanza, fanya hivi pili, fanya hivi tatu. Yameshindikana haya, basi muache talaka moja huyo muache talaka moja na ukishamwacha talaka moja, usimtoe usimfukuze, muache abakie papo hapo, hasa yakun kheri, akajirejea akarudi katika usawa ukamrudia, msiwatoe kwenye majumba yao, na wala wao hawana ruhusa ya kutoka. Kuna hekima gani? Huenda Allah akazusha jambo hapo, la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an yatina bifahishatin mubayyina wa tilka hududullah. Akasemaje Allah? Asema huenda asa an yuhditha ba'da dhalika amra huenda Allah akazusha jambo hapo akajielewa huyu mwanamke akarejelewa na uelewa wake na ufahamu huenda akaona kwamba sasa nakwenda nyumbani narudishwa kwetu sasa kweli nikubali kwenda kurudi nyumbani kweli nimwache mume wangu na watoto wangu hapa yawaje kisa nini kisa hijab basi bwana kisa kadha basi bwana mume wangu hakuna dini bora kama dini hii manasara wao ndio wako huyo Ndo huyo, hakuna kuacha. Mume atoka, mke anatoka, wanarudi wanakutana usiku tu, bali huenda kaa huyu kalala kule, kalala kule, ndo hivyo hivyo, ndio wako huyo. Kidini ya Kiislamu haina masala haya. Anaweza akawa mgomvi mume, mbaya mume, mwanamke amejitahidi kumrekebisha, ameshindwa kapeleka malalamiko na mashtaka, wakae baraza, imeshindikana niache sitaki sikuachi unajua kuoa sijui kuacha haijakuwa hivyo kwamba huyo mwanamke ndo anakosa njia la anayo njia nyingine huyo yeye kujitoa kwenye maisha hayo wewe goma kutoa talaka lakini amepewa upenyo mwingine na sharia ya Kiislamu kwa kuwa dini yetu ni dini ya rahma dini yetu ni dini yenye manufaa kwa wenye dini hiyo manufaa ya kidunia na manufaa ya kiakhirah ni dini ambayo salih likulli zamanin wa makani amepewa upenyu huyu amepewa mwanya na sharia anaweza akajihudumu katika lile ambalo kwamba tatizo si la mume basi kashindwa tu kuishi naye au anaweza akadai talaka ikiwa tatizo ni la mume ikiwa mume hataki kutoa talaka anaweza akatoa ufumbuzi kupitia kwa kadhi Kenda kwa kadhi, kadhi akasikiliza, akakuita hata kama utagoma kwenda, amepewa kadhi mamlaka ya kuyafanya mambo. Mwisho anaifanyia fasakh ile ndoa, anaivunja ile ndoa. Wewe goma kutoa talaka, ama wewe hujui kutoa talaka, unajua kuoa, fasakh anaifanya kadhi. Ebibie bibie wewe, msha kufanya fasakh nimevunja umevunja ile ndoa, kakaa eda. Eda yako ya fasakh ni hedhi yako moja hedhi ya moja tu. Ukimaliza hedhi yako moja, kama kuna mchumba olewa, basi wewe baki kwamba mimi najua kuoa, sijui kuacha. Hii sio ndoa ya kinaswara hii. Almuhim, la saadata lilbashariya illa bidini khairi lbariya bidini Muhammadin sallallahu alayhi wasallam fama amara Allahu ta'ala bishayin illa wa fihi min alfawaid Allah hajaamrisha jambo lolote katika hii dini yetu illa wa fihi min alfawaid, isipokuwa ndani yake kuna faida kemkem, wal na manfaa mengi, wal na maslah, ma la yuaddu, yasiyohesabika. Kila ambalo amekuamrisha Allah ulifanye lina faida kwako, umejua au hukujua. Swali, Allah amekutaka uswali kuna fawaidi nyingi katika sala wasta'inu bisabri was-sala inna Allaha ma'as sabirin Allah anakuambia ufunge ah kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun kuna maslaha kwa hakuna ambalo kwamba Allah ameamrisha ila ndani yake kuna manfaa kuna faida kuna maslaha ma la yu'ad mambo yasiyoweza kuhesabika wa manaha Allahu an shay'in na wala Allah hatokataza jambo lolote kwamba watu wasilifanye jambo hilo illa wa fihi min almadar isipokuwa ndani yake kuna madhara wal mafasid nafsada ma la yuaddu yasiyohesabika wala yuhaddu wala yasiyokuwa na kikomo elewa hivyo kwamba uliokatazwa kwenye kukatazwa kuna madhara ulioamrishwa kwenye ulioamrishwa kuna masaleh Allah amekataza nini pombe pombe ina madhara si ndio hivyo madhara yake nini pombe mengi ya kiwiliwili lakini kadhalika ya kijamii inama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawa fi ish fil khamri wal maisir kuna uadui magomvi wanagombana walevi eh mlevi akilewa anatukana mlevi akilewa akishalewa anaweza akajifunjia heshima yake akakidhi haja ndogo mbele ya mtoto wake anaweza kaua bali anaweza kabaka binti yake mlevi na ndio maana pombe ikaitwa umul khaba'ith mama wa madhambi kwa sababu akilewa atafanya hiki akilewa atafanya hiki akilewa atafanya hiki إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله أنا كزويني كبتيا بومبي نكماري آه كتكمانا نكم ذكور الله هم تكون مدهو وعن الصلاة بل هم تكون مدهو وكصالي فهل أنتم منتهون kwa yote haya yana madhara kila ambalo kwamba Allah amelikataza ameliharamisha ndani yake kuna madhara na kuna mafsada ma la yuaddu wala yuhaddu anasema وقد اهتم الاسلام بجميع شؤون الحياه na kwa hakika umetilia umuhimu uislamu bijamii shuuni alhayat eh umetilia umuhimu uislamu mambo yote yanayofungamana na maisha fama min janibin min jawanibi hayatik hakuna nyanja yoyote miongoni mwa nyanja za maisha yako ayuhal muslim ewe muislam illa walilislami fihi bayanun wa tawdih isipokuwa utakuta uislamu katika hizo nyanja au katika nyanja yako hiyo miongoni mwa nyanja zako hizo uislamu una ubainifu wake una bayana wa tawdihun na ubainifu umekisha kubainishia kwamba hapa fanya hivi. Biashara, fanya fanya biashara wewe, fanya biashara wewe. Basi kuwa mkweli kwenye biashara yako. Usidanganye kwenye biashara yako. Bainisha kwenye biashara yako. Albayyani bilkhiyari umekupa khiyari, eh, umekuelekea taratibu kwenye kuuza na kununua. Umenunua pale pale, unaweza una uwezo wa kurudisha ile bidhaa e bwana astaki tena nipe hela yangu islamu umekubainishia jambo hili muda wa kuwa hamjaachana eh mkaachana visogo kwamba yule akapita kule akawa haonekani yule akienda huko akawa haonekani biashara imeshapita itokee na sharts nikikuta kasoro nitairudisha hata kama ni kesho sawa sawa tayari uislamu unakupa maelekezo kwenye kila jambo kwenye kila jambo unataka kupeleka posa kwa yule binti naam mbona yule binti ameshaposwa kuna posa imeshakwenda kwa hiyo huruhusiwi kupeleka posa juu ya posa mpaka posa ile iliyopelekwa irudishwe ikataliwe kila kitu Uislamu umebainisha usiuze kwenye kuuza kwa mwenzako wala usinunue kwenye manunuzi ya mwenzako mpaka ashindwe yote haya Uislamu umebainisha wa min dhalika ihtimamuhu bi islahi almujtama' na miongoni mwa hayo ni kule kutilia kwake uislamu umuhimu biislahi almujtamai kwa mambo ambayo hutengeneza jamii eh, wa na kuleta umoja katika jamii tarabut kwa maana tamasuk shikamano katika jamii pia jambo hilo uislamu umeliangazia